En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. Benvinguts i tornats a una temporada més de Literalment. Una temporada amb moltes sorpreses que anireu veient mm, durant la temporada. Però dir-vos que en el grup A no serà com era abans. I no us faré spoilers perquè aneu, ho aneu veient. moltes gràcies per, per seguir-nos a, eh, a literalment i una temporada més. Moltes gràcies. Thank you. Escolteu el programa literalment des del 2019 a Radiotrama. Fem ràdio amb l'esperit de conèixer el món, ara amb Jordi Sevillano. Prepareu-vos per descobrir el cantó fosc de la literatura. L'Albert Tió ens porta a la seva secció El mal camí. Lectors del món, benvinguts al mal camí. Soc l'Albert Ió, el vostre locutor, i m'acompanya la Xènia. Bon dia, Xènia. Bon dia, Albert. Has vist ja la nova sèrie El Senyor dels Anells? Ui, no, no, jo encara no. Doncs tens sort, perquè no parlarem de la sèrie, sinó dels llibres del Senyor dels Anells, i, més concretament, d'alguns dels antagonistes més famosos de tots els temps. Xènia, posa la intro i comencem. M'encanta aquesta intro, de debò. No sé què té, té alguna cosa així de màgica. Hauríem d'escoltar més música clàssica. I, parlant de clàssics, què dir del Senyor dels Anells? De fet, avui és un programa molt, molt especial per tu, Xènia, que has estudiat els idiomes fantàstics de Tolkien, no? Sí, sí, jo, bueno, aquest estiu m'he dedicat a, estudiar el Quenya de Tolkien i bé, m'he engrescat molt dintre tot aquest món. Uh -huh. Em pots treure alguna conclusió que pots compartir? Creus que és un idioma que és útil parlar de llengües fantàstiques en els llibres de fantasia? Totalment, totalment. Jo crec que les llengües fantàstiques o sigui, t'ajuden a, a immergir-te dintre, dintre el món uh mhm. -huh. i a, no sé, sentir-te més part d'ell, d'alguna manera. És, és molt interessant. Um, avui no parlarem d'un antagonista, sinó de tres. I per començar, doncs, hem de començar parlant de, de Sauron, que és el senyor dels anells, uh, que dona nom a la saga. I és molt curiós perquè ho pensava i o sigui, és el qui porta el nom de la saga, però en Sauron mai diu ni una sola paraula en cap dels llibres, no? Um, és veritat que hi ha una escena, no sé si te'n recordes, que un capítol que surt la boca d'en Sauron, que és com un missatger que parla en nom seu, però sempre donen a entendre com que és un capità que realment té els seus propis interessos, que no és realment la boca d'en Sauron, no? Llavors, um, segons el, el test de personalitat MBTI, en Sauron t'hi dirà una personalitat ENTJ, um, la personalitat de comandant, que se li diu jo crec que se li escau, la veritat. I ara el que farem serà posar una nota de l'1 al 10 en diversos aspectes per veure quina nota de dolent li posem a en Sauron. Um, de l'1 al 10, Xènia, quin, quant de poder creus que té? Home, a veure, en Sauron, clar, és... És molt poderós. És molt poderós, és molt poderós. Mm, doncs li posaria mm, un 9, potser, no? Un 9 és molt bona nota perquè no, potser li té un punt feble, que és que sense l'anell realment no, no pot fer-ho tant i és la, la manera que tenen de destruir-lo. Per tant, un nou crec que és molt bona nota, perquè és molt poderós, evidentment. I de carisma, de l'1 al 10. És un personatge carismàtic, en Sauron. Clar, sense dir ni una paraula, no, és difícil dir que, que tingui carisma, no? Clar. És potser la, la part fluixa d'en Sauron. Jo li posaria aquí una nota baixeta. Que li posem un... Un 3. Un 3, sí. un 3 és bona nota per en Sauron. Molt bé. Intel·ligència, de l'1 al 10 és un personatge que té plans molt a llarg termini, que decideix fer els anells, és a dir, un personatge que clar, és, és, sí, molt, molt, molt astut, sí, és molt sí, astut. Clar. Doncs jo li posaria un 9 o un 10, quasi bé. Un 9, un 9. Un 9 perquè potser l'ambició el fa que a vegades sí, falli, sí, no? Sí. I simpatia, causa simpatia de l'1 al 10 en Sauron? A mi no. A mi tampoc, la veritat. Um, què li posem? Un, un 2? Un 1? Un 1 bueno, al mínim? Doncs un 2. Un 2, un 2, va. Li, li posem un 2, d'acord. Uh, molt bé, ens bé, veiem que en Sauron és un personatge molt poderós i llest i temut, però no és el personatge que causi més simpatia al Senyor dels Anells. Crec que uh, potser el personatge més emblemàtic de la saga um, seria en Gollum, no? Aquest honor recau en, en en Gollum. No necessita introducció, tothom el coneix, qui més qui menys, però és molt curiós perquè l'Smigol té una, un, una personalitat uh, ISFP, que és la personalitat d'aventurer. En canvi, en Gollum, en la seva versió posseïda, no? Ah, és NTJ. És a dir, canvia radicalment la personalitat i, a més a més, resulta que és la mateixa personalitat d'en Sauron. En Gollum té la mateixa personalitat d'en Sauron. En canvi, l'Esmigol té una personalitat Exacte, totalment... diferent. Sí, que no, no encaixa en res, no? O sigui, de fet, és la, la personalitat contrària. I SFP és el contrari de NTJ, no? Bueno, ho he trobat curiosíssim. Molt curiós, sí, sí. Um, de poder, de l'1 al 10. En Gollum, a veure, no, no en té no és, gaire. No és no? molt poderós, no? No, que posem un... Un 4, potser, sí. un 4. I de carisma, de l'1 al 10, és un personatge realment que és... Té... Intenta convèncer, no?, tota l'estona. Estem parlant de l'Smigol o d'en Gollum. Bueno, clar, o sigui, són... Eh. Per mi és un personatge que... Jo, jo diria sí. la combinació de les dues personalitats. Jo, jo crec que és un personatge bastant carismàtic, eh, encara que no sembli, perquè pot enganyar en Frodo, per exemple, Clar, Vol dir que té, sí, sí. argumentativament i així, és un personatge que té molt de joc. Jo li posaria un 7, eh? De carisma. Un 7 de carisma? Sí, sí. I d'intel·ligència, de l'1 al 10. És llest, Home, eh? és llest, és fa, llest. Fa plans sí, clar, clar. molt, molt acurats per aconseguir quedar-se amb l'anell. Jo li posaria un 8, ben bo. Un 8 és... Sí, sí, sí. També ho veig. I causa simpatia o empatia? Si simpatia és... Et causa i que com pena, llàstima... Clar, és que de nou tornem a estar en aquest Smigol Gollum, no? Mm -hmm. Perquè un et causa molta més simpatia que l'altre, perquè realment quan, quan tu veus la part de l'Smigol, que és el... Uh mm -huh. -hmm. realment et desperta doncs, pena, llàstima, uh mm -huh. -hmm. que és, un, és una persona, bueno, un ésser que ha quedat completament posseït, posseït per aquest per anell. anell. no? que no, és, no és culpa seva, clar. I bé, i l'últim, per sorpresa, en Boromir. És un antagonista perquè intenta evitar, de fet, que en Frodo pugui portar a terme la seva missió. El traeix, però després veiem que s'acaba redimint de poder, de l'1 al 10. És bon sí, guerrer... és bon guerrer, és bon guerrer, un 7 o... Un 7, sí? posem un 7. De carisma, de l'1 al 10, és un personatge que, és, que se'l considera un dels grans capitans de Gondor, un líder que és... Clar, tam doncs... També li posin una nota, un 8. Mai arriba al nivell de l'Aragorn, però intel·ligència, l'1 al 10, potser aquí falla una mica, no? Sí. No, és un, potser li posaríem un 5. I de simpatia, qui depèn, crec que és molt subjectiu, Clar. depèn molt de la persona, eh? A mi, per exemple, no, no, no... no em causa gaire simpatia. Quina nota li posaries, doncs? Un 4. Un 4 de simpatia. Molt bé, doncs veiem que probablement el, el que ens té millors notes ha estat en Gollum, de mitjana. Per tant, diem que l'antagonista d'avui és <laughs> en Gollum. És el malvat amb la puntuació més alta i el malvat que anem traient de cada programa, al final de la temporada, farem una, una mica de final, a veure amb quin serà el gran antagonista de tots els temps. I res, fins aquí el programa d'avui. Cuideu-vos molt i llegiu molt, que és molt sa. I si ens veieu pel camí, saludeu-nos. A reveure! A reveure! Escolteu el Literalment, amb Jordi Sevillano. El senyor de Farners m'agrada molt el, tots els secrets i curiositats amb l'Albert jo. Moltes gràcies, Albert! Ah, estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista, literalment. El meu nom és Lectosaura i m'agradaria parlar-vos de literatura infantil i juvenil. Benvinguts a les ressenyes d'en Lectosaura! Com que fa pocs dies que vam celebrar Halloween, avui parlarem d'un tàndem d'autors que ho està patant moltíssim en la literatura infantil i juvenil. Ben segur que teniu algun llibre seu al prestatge. Avui parlarem dels llibres de monstres de Meritxell Martí i Xavier Salomó. Aquests autors, que enamoren els més petits amb les aventures del Mishifú, han publicat darrerament dos llibres que estan causant furor amb els nens i nenes més atrevits. Parlem, és clar, d'un sopar de por i d'un regal de por. El primer descobrirem la gastronomia més horripilant, llafiscosa i monstruosament divertida. El segon, repetint l'estratègia amb un munt de regals per cada monstre. Un casc per protegir el cervell per al zombi o una disfressa de iaia per al llop ferotge. Tots dos llibres acaben amb una sorpresa final que us farà pixar de riure. Ah, i si no n'heu tingut prou, també podeu llegir la meravellosa i horripilant Casa de la Iaia. Doncs bé, fins aquí la secció d'avui. Ens veiem, o millor dit, ens sentim, aquí, a les ressenyes del Lectosaura, a Literalment. Els llibres de monstres. Quina por! Escolteu, escolteu el Lactosaura. Moltes gràcies, Lactosaura. Escolteu el Literalment, amb Jordi Sevillano. Encara no sabeu què llegir? No patiu, arriba en Gonzalo Lloret amb Radio Ressenyes. Información cultural, literatura, libros, entretenimiento y molt més a Literalment, que acompaña amb l'esperit de conèixer el Buenos días, soy Gonzalo Lloret y hoy os propongo una lectura que parece un ensayo histórico, pero que es más bien un bosquejo de novela. Se titula Los Medicis, esplendor y secretos de una dinastía sin parangón y su autor es Alexandre Dumas. Está editado por Navona Editorial. Qué entretenido es cuando los novelistas se dedican a escribir libros de historia, especialmente en manos de alguien como Alexandre Dumas, para quien el rigor, las fuentes y los testimonios no eran tan importantes como la leyenda, las habladurías y la imagen mítica de una familia unida para siempre a la ciudad de Florencia. Los Medici fueron una de las familias más importantes del Renacimiento italiano. Durante siglos estuvieron al frente del gobierno de la Toscana y tuvieron estrechas relaciones con varias casas reales europeas e incluso cuatro de sus miembros llegaron a ser papas. Además, ejercieron una destacada labor de mecenas, no solo con artistas, sino también con científicos. Su peso en la política europea de los siglos XV, XVI y XVII fue innegable, hasta que su poder se fue debilitando al mismo tiempo que su estirpe, que desapareció con Juan Gastón, último gran duque de la Fue un escritor francés del siglo XIX que alcanzó gran renombre primero en el teatro y después con sus novelas publicadas por entregas en la prensa, su trilogía de los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo o El Tulipán Negro son algunas de sus obras más famosas. Pero antes del éxito de sus folletines, Dumas vivió una etapa difícil, llena de deudas, y tuvo que exiliarse de Francia. En torno a 1940 estaba expatriado en la ciudad toscana y recibió el encargo de los Uffizi, que querían honrar a la familia que fundó la famosa galería. Recibió 70.000 francos de la época por el encargo y evidentemente el libro es un panegírico de los grandes nombres de la saga, como Cosme, el padre de la patria, Lorenzo el Magnífico, Pedro II o Cosme I. Aderezado todo ello con grandes dosis de traición, envenenamientos, venganzas y asesinatos. Una lectura tan adictiva como los folletines que le darían fama mundial. El libro se divide en dos partes, dedicadas a las dos ramas de la familia. La primera nos habla de la rama mayor, descendiente de Cosme, padre de la patria, y cuyos miembros reinaron hasta 1537, cuando esta parte de la familia se extingue con Alejandro, que no dejó hijos varones. La segunda parte del libro se centra en la rama menor, que comienza con Cosme I, descendiente de Lorenzo el Viejo, y que tras alcanzar un segundo momento de esplendor, inicia la lenta decadencia que nos adentra en el siglo XVII y en el final del linaje de los Medici. Quien quiera una obra con rigor histórico, notas a pie de página y referencias bibliográficas, se equivoca de libro. Quien quiera acercarse por primera vez a los Medici, que es una familia extraordinaria, un arsenal auténtico para la literatura, y quiera tomarse su tiempo para comprobar qué de lo que se cuenta es real y qué no, Increíble, por ejemplo, la historia de Blanca Capelo aunque en el libro tiene demasiados elementos inventados. Y quien quiera también divertirse con un culebrón florentino que discurre desde el 400 hasta el 700, que no se pierda este libro. Se lee como una novela, parece un capítulo de Juego de Tronos y te deja con ganas de conocer más a esta familia. Como curiosidad, diré que hay una serie sobre ellos y después de leer Los Medici seguro que la veo. Veremos si está al mismo nivel de diversión. Feliz lectura. Mm, novel·les històriques. És molt important a vegades llegir gèneres d'aquests llibres. Gràcies, Gonzalo! El Literalment, des que surt el sol fins que marxem, amb Jordi Sevillano. Gracias a, nuestros colaboradores eh, de, esta, de, esta, semana. Espero que os agrade a, a contingut que, que ¡Hasta Eh, hasta la próxima! ¡Gracias!